apa Bu anjene nggih kok. Hmm, kon niku ngawur ae, ngomong kudu hati-hati ta. Ngono iku malah nyinggung perasaane arek. Kamong kok nek wong serakah barek tanah iku walate tah gedhe. Eh, aku melok pisan. Eh, oke Pak. Masalah. Kirangan bapak niku kok ngoten lho Bu, kula dhewe niku heran. Wong emak kula niku nuturi sampe yok napa niku nggih mboten diguku. Apa kajenge ngoten nggih pun kajenge. Eh alah nak, nak. Ya cek dilakon-lakoni bapakmu dhewe, awakmu ayo njuk sampak serakah nyang tanah, ya gak terbatas serakah nyang tanah tok, serakahnya sembarang kalir munu ya gak apik. Wis lugo napa anane ae nak? Lah sakniki ya nak. Nggih, Pak. Yo yo apa? Bapak tetep takon nang awakmu maneh. Nggih, Pak. Ya. Terus pundi, Pak? Terus sakniki matine bapakmu. Coba sih, aku kepengin weruh yo apa? Wong kunek serakah barek tanah. utowo warisan. Iya ta? Nggih. Ya apa matine coba aku kepengin ngerti. Ngeten, Pak. Hmm. Aduh. Aduh. Kang, hmm. sama nyebut hmm. lalang, jo ada nemenin tambah, iki ngombe anak tambahan. Oh, mah kok tambah ciut. Aduh kecepet. Jan. Aduh. Ya apa sih iku lho? Aduh. Jembarno. Jembarno. Oh, Pak. Oh, Pak. Oh, Omah iki jembarno. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Panas. Panas itu. Aduh, arahnya aduh. Bapak, aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. ini Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Bapak iki. Ya ayo rene, kecepet apa bapakmu iku lho. Aku eh. jake. Jake to apa bae iki. Tiga apa bae lho, Pak. Iki lama bapakmu iku lho. Apa bunder bunder? Bunder bunder iku apa bunder bunder iku? Kata ini tanya aku. Kata ini tanya aku apa? Eh, Putih. aku iya. iya. iya. tiang Ya. Ada. Terus apaan namanya? Iku turun turun mati Pak Cek mati sampai sampean. Nah, nah. Blandar Niku awakmu dijereng rebus niku ndi? Saiki Pak Mudri terus ndi? Dereng ngene iki Ajar-ajar nangis saiku, percuma woy mati kok. Ini ujur ngalah disini. nge nge Nggih, nggih. Lho, prapen pun wis siap paket. Iya. Nek galak kapur-kapur lan. Eh, kapur. Digawe ngene bayangi lho. Oh, ya dupa ya. Nggih. Lah, kaine pun enten, Gus. Kaine, nggih. Dereng enten kaine. Nggih, kali kaine lah lari-lari kaya duduk kuburane pisan. Oh, tenan. Nggih. Lho, Lan. Nggih, iki ya apa? Mensyukuri sih. Ya iki ukurane, mari ngono kok ana ukurane. kuburane. Iki lak enten lah sing dodok temen kok pagi mari pagi. Ala siap nang kono kabeh sih. Sing adus sih nggih keluargane mawon sing lanang-lanang. Nggih nggih. Oh mungkin mungkin kaine niku kula kethoke Nggih. Kale arek-arek niku lho kok napa gak iso meneng bae kaya ngoten hari. Di wis tenan sing ngono. Lah sing kuburan sapa, Tet? Pun enten iki Lah tomoe ngukur-ngukur gawe apa mau? Lah Nek ade engko berarti kok bola. Lah kok ukure nikmati iki lho. Iki lho kok iso api lho. Berarti diukuri. Kopo polane arah niku lho. Wis kok nang kuburan ya. Nang tinggal kuburan sih. Iya, kuburan kono. Dudun lemahe pisan. Jadi kuri to. Ada di agus ini diangkat ya. Iki tutup kalau kain ya, kain ya. Kain, kain. Ayo, Ayo, ayo, ayo. Thank you. apa kono? Lho ngumpul Pak 100 petang puluh lima senti. Lah nggih mundi kok nggih semerang wonten gelora ta tak? Lah iki kok orang dawa. Mamula to omong ngoten lho Gus nek kan ngukur. Ya oh, ah, mah itu tok wong kon nyuruh tak ukuri wis pas ngono lho. coba kudu Coba kudu mari. Oh, ah. iya, pokoknya. Sik, pak ah, wis iki ah, sik rek. Eh, sik, sik. Sekok eh, iki lho sik. Ya sik lho, wis sik. Wis sik. Lho, sik lho ben alon-alon. Lho, lho. kurang dawa maneh. Ya napa sih, Gus? Dikon iki ngukur nggih ngoten. Sih, tambah 5 cm maneh. Nggih, 5 cm maneh. Sih, juga sik, juga sik, sik. Nggih. Iki mayit juga dhisik, mayit teh. Hmm. Wis, iku kurang 5 cm, Kak. Ucang ngiwa ngono lho lemah iku. Pun, Gus. Wis ya. Ah, ah selanon. Lho. Niki napa sih, Gus? Kok sik kurang dawa maneh? Eh, Gus, mosok hmm. kok modot nih, Gus? Lah iki lho. kok mayit modot ya apa? Wong mumpun ditambahi sak men tasik kurang mawon lho. Iki biyen uripe serakah barek tanah. Saiki matine ya kaya ngene iki. Oh, ngontak. Wis saiki ngene, kabeh penduduk ya. Nggih. Termasuk Pak Mudin. Nggih, Gus. Niki atas nama lurah, nggih. Mayite bapakne yana niki diungkrakken awon. Lho, niki atas nama lurah niki, Mun. Diungkrakken. Ya apa sih, Pak? <laughs> Ayo, tinggal. <laughs> Nggih monggo. Iya, dipun. Nggih monggo. Iya, dipun. Monggo rek iki. Nggih monggo. Nggih monggo. Nggih nggih nggih. Terus iku kaine iku bukaan, taline, taline kabeh bukaan monggo. Nggih nggih nggih. Sikile mang lho, nggih. Sikile mang. Kaine bukaan. Iku channel mari dik bibine iku. Nggih nggih. Nggih. Ha iku gandheran. Keplani lemah iku lho. bantale iku bantale. Wong oh, mati yo ngene ae lho, atine nek oh, urip kok iso koyo ngono lho bapakne ya anak iku lho. Niki sikile waline Gus. Talinge butake ya Gus dhisik. Iya iya iya. Sing sikile kuwi ae sing tak ono pisan. Punya Udin. Mangate eh. pasangan pisan. Tembang-tembang iki lebokne. Ya urip kono gak ngene. Alon-alon ya. Nggih. Ambek songgon niku ya. Nggih nggih. Tak ngomong. Nun. Wong wedok iki, nggih. Jan mulai ape, ya. Jan mulai. Mama mama, ayo mama, tambah. Ngupu-ngupu ing kuburan iki. Terus Nah, sedaya mawon nggih. Monggo ngadeg pun enten sing dodok nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل خلق جملة وتفصيلا وعلى آله وصحبه الذي يرجو عملا مقبولا أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب العزيز كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الخرور وقال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون Para sederek, Gusti Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh wonten kitab suci Al-Qur'an ingkang artosipun wallahu a'lamu bimuradi. Sekabehing titah kang anduweni nyawa mesti bakal mati. Yen manungsa wis mati besok, dina kiamat bakal pinaringan piwales saking amal. Mula sapa wae wong tumindak Allah bakal kuwales ana ing neraka lan sapa wong sing tumindak bagus bakal kuwales ing swarga saha dawuhipun Allah taala male manungsa menawa wis tutuk ajale wong ora bisa nambah lan mundurake dina ajaliku para sederek manungsa punika mesti ngambah wonten ing alam sekawan satunggal wonten ing alam roh inggih punika manungsonipun nompo perjanjianipun saking ngarsoh dalam Gusti Allah Ta'ala ingkang sampun nganakaken bilih Gusti Allah Ta'ala niko dados pangeran kita nomor kali alam dunyo inggih muniko manungsonipun poro manungso dino kang perjanjian nipun naliko wonten ing alam roh nomor tiga alam barzah utawi wonten alam kubur inggih menika alam ingkang wonten alam akhirat inggih punika manungsa nipun kita para manungsa sami nampi piwales saking ngarsa dalam Gusti Allah taala miturut tindak lampah kita nalika tasik gesang wonten ing alam dunya. kados pundi dawuhipun sahabat An Anas radhiyallahu taala kala Qala Rasulullah yattabi'ul mayyita salasa ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u isnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amalu. Artosipun sahabat Anas dawuh saking dawuh Kanjeng Nabi mayit iku diiringake telung perkara siji ahline loro bandane telu amale mongko sing loro padha bali yaiku ahline lan bandane sing siji terus ngintil mayite ing yaiku amale fa iza ataka wa jelasaki wa sa'alaki wa qala laka ma rabbuka wa ma dinuka wa ma itaquka وما الذين مت عليه فقل لهما الله ربي فإذا سألك ثانية فقل لهما ربي فإذا سألك الثالثة وهي خاتمة الحسنى فقل لهما بلسان طلق بلا خوف ولا فزاء Allahu Rabbi wa Islamu dini wa Muhammadun Nabi wal Qur'anu imami wal Ka'batu kiblati was salatu faridati wal muslimuna ikhwani wa ibrahimu ila khalili wa ana istu wa mutu wa qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sederek Pak Yanah dinten iki panjenengan sampun bali wonten ngarsanipun Gusti Allah panjenengan badhe kaweruhan malaikat mungkar Lanakir Parlu badhe nakeni panjenengan. Tembungipun mekaten, hai menungso, sopo pangeran ira, opo agomo nira, opo kang dadi iktikot ira, ati nira tumekaning pati. Panjenengan kula aturi mangsuli, pangeran kula Gusti Allah, agami kula Islam, nabi kula Kanjeng Nabi Muhammad, panutan kula kitab Al-Qur'an, kiblat kula Ka'bah, kewajiban kula salat gangsal wektu sedaya tiang Islam sederek kula Kanjeng Nabi Ibrahim bapak kula gesang lan pejah kula tetepi kalimat tauhid la ilaha illallah muhammadur rasulullah mila saking punika panuwun kula dumateng sederek sedaya sumangga samiya enggal-enggal nindakaken perintahipun agami kita Islam kados dene salat gangsal wektu ingkang dados pusakaning agami Islam tuwin ingkang dados tandhanipun tiang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 Ah, pun. Anu Pak Mudin nggih. Menika Pak Mudin kedah mariki sekedar wawasan kan tiang-tiang saderengipun wangsul. Oh, nggih, nggih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. atas nami saking keluarga Pak Yana. Mbok bilih wonten kekiranganipun keluarga saking Pak Yana nyuwun pangapunten dateng sederek sedaya. Lan mugi-mugi sedaya amal panjenengan menika ditampi kali Gusti Allah. Mbok menawi Pak Yana sekeluarga menika gadah sambutan dateng panjenengan, Lah nek panjenengan ikhlas nggih mboten napa-napa, mbok menawi panjenengan badhe nggih saged hubungan kalian keluarga, anak utawi istrinipun. Mbok bilih wonten kelepatanipun Pak Yanah tasih gesang wonten alam donya, panjenengan wajib nyuwun pangapunten. Kersane Pak Yanah menika saged dipun dosanipun saged dipun ampuni kali Gusti Allah, nggih. Sami-sami nggih. Monggo diwacakaken Al-Fatihah lajeng kita bibar nggih. Al-Fatihah ila ruhi Pak Yana Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Ini gini sampean anu ya, main sani sampean. Kembang ini sampean ndak digure mboten napa-napa. Lho nek sing pasane kan. Lho, yo Aduh nangis, Nduk. meneng-meneng. mamula tah mamula Pak, sampeyan ku yo ngono. Nang ora malah arek nangis kok ngene iki lho. Ah. Ya, sepurane sing akeh. Aku sampe ketenggengen aku ngrungokno ceritamu iku, Mas. Mulane tah mulane tadi wong iku ayo padha sing ati-ati lan gugu guneme wong tuwa. Lah iya wong-wong urip iku ya. Sampe ping pisan ta, Bu? Nek wis mati, dilebokno nang ngene jerone luangan. Lawon putih sing ana nggone raine iki dibuka terus dihiring nang ngulon dibantari lemah jejer telu. Lho, nglinting dhewe kan kancane. Ana nggone jero lemah nggone luangan kaya ngono. Lho antene nek isih urip iku lho. Kok cike akeh polahe. Ana sing seneng gegeran ambek dulure dhewe, ana sing seneng gegeran ambek tanggane. Luwe-luwe kaya bapakne Yana iku mengko. ana sing seneng serakah nang gone tanahe tanggane lho koyo ngene mung yo apa akibate ya wis nduk wis aja nangis yo awakmu ae aja lali ndedonga karo pangeran ben entuk pangapura dosane bapakmu nak ya nggih bu lah terus sakniki kanggo sak terusin nah ya terus pundi pak yo aku iki yo kepengin weruh sak temene ngono wong tuamu wedok iku ejek urip tah wis mati. Boten enten Pak pun pecah. Masyaallah, dadi awakmu kuwi ditinggal mak bapak to, Yan. Oh, makmu barang wis gak ana. Boten enten, Pak. Lah, mati nih makmu ya apa, Nak? Oh, ngeten, Pak, ceritane. Mata, Mak. Heh. Lih, sapa? Bengi-bengi mlaku kok. Endi, Dik? Di kolo burimu, Pak Ada. Loh, Sapa yang meneh? Lho. Kula Pakde Tamu. Lho, nah, kono. Nggih. Kacen nandi kok niku? Iki Pakde Jamu. Ya oh. meneh kok ndak jamu sih kok niku? Bengi-bengi kaya golek jamu lho. Lah mak rak sakit nemen ah. Lho makmu. Nggih. Iya, iya. Iki wae napa kula padhesaken jamu? Lah jamu nang endi? Lah nggih teng kene. Oh, ya meneh. Niku Pak Jaya. Lah ngono mbok kon ngetemu sapa-sapa kok sing. Eh, ora ora yo. Endi? Iya. một nước nước Thank you. bukan bukan gedek sini angkatan mudik di sini kayak dukun ambil di sini Aduh, apa nangis ae? Kedadian koyo ngono kok tangisono, apa ya iso urip maneh? Balik. Ya nopo niki sarane sakniki bapak nggih mati, mangke mati pisan. Sakniki sketone tanah Pak Lek niku jembare pinten kula balekaken ten Pak Lek maleh. Lah terus kula titip Pak Lek sing tanah asline gadane bapak niku kula titipaken Pak Lek terus kula tak nyambut damel mawon wonten kutho. Wis menah nduk ya. Kon aja lunga-lunga ado-ado. Nek perlu melek aku ayo tak ingoni dene bisa awakmu nek gedhe ya terserah awakmu ya. Mboten Pak Lek kula matur nuwun. Pokoke kula tak gedhe tanah niki ten Pak Lah karepmu nang endi? Kula diten kutho mawon nyambut damel, Pak Nek. Eh, ngene nduk ya. Tanah sing wis kelakon dipek bapakmu, iku aku wis lila, gak apa-apa. Ya mesti ngono. Mboten apa-apa, kula nggih mboten purun kok nek bareng mboten salah niku. Temenah, wis. Nggih, Pak Nek. Wis lega temen kok balik nang aku. Nggih, saestu. Ya wis, iki biyen bapakmu ya tanda tangan ya. Nggih. Kula budhal sak niki mawon, Pak Le. Ya wis iki awakmu nek temen-temen gak gelem ana kene utawa melok aku, nek lunga ya tak sangoni ya. Nggih, Pak Le, matur nuwun. Aku gak duwe dhuwit, emang dhuwit 2000 ya ya, jan sangu ya. Nggih. Yo. Hmm. Kula bidang nggih, Pak Le, nggih. Hmm, sing ati-ati ya, mene-mene sing sok sambang rene ya. Nggih, nggih. Ya wis ngono. Ya <laughs> nah. Jelanah bapakmu ngono, sampunku yo ngono. Wis wis gak usah takon meneh yo. Wis ditutur sak menahe. Arek ah, malah nangis lantur-lantur kok ngene iki lho. Lah wong kepengin ruk kekeli oleh nangis ya kok barno kok. Oh, adane opo ae? Lah ngene iki yo opo? Makne sing gak melek-melek dosa, melek-melek katut-katut koyo ngono iku mangko. Wis yo meneng. Kene kan. Wis. Kenek desamu nuturi anak putu besok ya, kiling-kilingen. Lah saniki aku wis roh babat lan bibite yanah. Iya ta, Bu? Nah, karek sing bobot sakniki. Nah, sakniki karek bobote sakniki. Kan ya apa sih, durung-durung aja kumpul dhisik cekak susu bobot yanah iku. Wah, mawon. Mboten sih, Pak. Bu, kula maneh iki tunggu nyu. Ya, kan bobot kula nggih. Isi nek kali kanca-kanca. Iya, iku pinter nek. Ya apa jare ibu umang? Kepalang guyu. Ya iya yang yo timbangane nangis. Wis aja nangis ae dek ya, Nak. Wis meneng ana. Kon nek kapan nangis ngono malah elek menan. Ilang ayune. Sapa? Delok entah irisan brambang iki malah garing. Turun digoreng garing dhewe pisan. Lah bapak enten-enten mawon sing jatuh akhir iki napa? Nah, pancene wong ngapik mantuk yo gak sembarangan, Nak, ya. Dadi yo kudu ruh apa sing dikandakno bapak ngarep mang. Lah ngono sih. Akon dhewe yang ngono, Sis. Nggih, Pak. Kon wis mantep temen barek siana. Kon ya sebagai Wong lanang aja sampe kon iki sembrono barek balik siyanah. Dudukno rasa tanggung jawabmu nek kon iki wis berumah tangga utawa berkeluarga. Iya. Nggih nggih Pak. Bapak gak kaboten nek kon rewuk gak apa-apa. Tapi asal anak nurut barek kandhane wong tuwa. Hmm. Mak sepisan maneh senku barek kon yan. Kon dhewe yang ngono. Nek ana salah wong lanang kon kudu ngilingno. Ya yan ya. Nggih Pak. Nah, Siswanto yang ngono nek ana salah wong wedok. Ya, pumpung durung membudaya ya kudu nang cepet dielingno. Nggih nggih Pak. perkara sakniki kon Yana ya kare Siswanto nggih Pak aku tetep njodokno kon cuma kudu delek dina sing apik wis dene Yana nang ngene omahe kono ya wis gak duwe sanak lan kadang dadi wis engko tak cakup dadi situk tak jaluk surat nang ngene lurahe kono ya apa isane Yana bare Siswanto ki kawin ana ngene omah kene lak ngono gak ya ngono sih Yan nggih Pak matur nuwun sanget jaluk tangkap napa Yan kon ngeten Pak tanggapaken lu truk baru budi Surabaya ngoten lho. Entak tari pon tanah yana kok. Gak melu ditari nyaut tae. Mboten napa-napa Pak, napa terus masih santai mawon. Ngono ah. Hmm. Iya, namanya areng cinta tak iya. <laughs> Apa iki? Apa? Ayo diterusno acara dhewe nang ngene ngarep mang lho. Ya iya, masuk ate nunggu nang kene ae. Ya diterusno le sisiran anakmu. <laughs> Bapak iki. Tak kok sawan, bapakmu kok lestu ndangan. Nggih, nggih. Selamat berpacaran ya. Ah, Bapak iki. Thank you.